العالمين وافضل الصلاة وتم تسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم زاهل بريبد الله جل شانه إذا سيما صلوة والسلام لبسلن يقال الله وقسانيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وذيكوا برية بويتس الله جل شانه istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo što nas je ovdje uvijel, kako bi spominjali ajet iz njegove subhanahu wa ta'ala knjige i hadise i sunnata njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim predavanjima u kojima govorimo o poslaniku i sallallahu alaihi wa sallam bitkama i pohodima. I događaj o kojem ćemo večeras govoriti i na kome ćemo se malo zadržati, jeste jedan događaj koji je sigurno svima vama poznat i za koga ste čuli, a to je bitka na Hajbaru. A to je bitka na Hajbaru. U prošlom predavanju smo govorili o događaju koji se je desio na Hudejbiji, poznati kao Sulhul Hudejbije, sporazum na Hudejbiji. I vidjeli smo kako je ovaj sporazum završio, kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam sklopio sporazum sa mušilicima Mekke. Znači gdje je po prvi put u historiji, da kažemo, Islama, historiji ratovanja poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa mušilicima, da je došlo da se sklopi jedan taki ugovor kao što je bio ugovor na Hudejbiji. I također smo rekli da jedna kuranska sura, a to je sura Al-Fatha, koja u prevodu znači osvajanje, koja znači u prevodu velika pobjeda, da je objavljena upravo povodom ovog događaja. Što znači da ovaj događaj, iako u pravom smislu nije bila bitka, ipak Allah subhanahu wa ta'ala naziva ovaj događaj velikom pobjedom, naziva ga fetvom. Pa je tako poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada se vratio, kada se vratio u Medinu, boravio je čitav mjesec Zulhidža, bio u Medini, nije izlazio, jedan dio mjeseca, jedan dio mjeseca Muharrama. Međutim, posle toga, odmah nakon jednog, nakon je prošao jedan dio mjeseca Muharrama, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je krenuo u jedan novi pohod, u jedan novi pohod koji se zove bitka na Hajbaru. Koji se zove bitka na Hajbaru. E, međutim, ona stvar koja se desila, koju nisam spomenuo, Međutim, s obzirom da ona e, znači, nema veze sa bitkama i pohodima, zato smo izostavili, međutim da spomenem ukratko, a to je da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odmah nakon povratka sa Hudaybije poslao pisma. Poslao pisma velikim vladarima svijeta koji su bili poznati tada u tom vremenu, koji su bili poznati Arapima, koji su bili poznati poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa je tako poslao ovome vladaru, vladaru Egipta, vladaru Perzije i tako dalje, znači pozvao, poslao im je pisma preko kojih je pozvao da prihvate islam. Preko kojih je pozvao da prihvate islam. Što samim tim znači da je islam kao vjera sada dobila jedan, da kažemo, drugi izgled, znači da su i znači ljudi sve dalje i dalje u svijetu saznavali o islamu, o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, sada, kao što smo vidjeli od prilike mjesec i po posle povratka sa Hudejbije, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kreće prema Hajberu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kreće prema Hajberu. Draga braćo, Hajber je bio jedno, bilo jedno mjesto, jedan grad, e, kada se iz Medine krene prema Šamu, u kojem su stanovali židovi, u kojem su živjeli židovi. Židovi iz plemena Benu Nadir. Židovi iz plemena Benu Nadir. I ovo mjesto je bilo veoma e, ekonomski bitno. Vidjet ćemo to iz hadisa, iz, iz, e, iz riječa Abdullah ibn Omera, koji kaže, nismo se najeli sve dok nismo svojili hajber. Znači, toliko je bio bogat hurmama, znači, da je toliko bio bogat hurmama, da Abdullah ibn Omer rekao, nismo se najeli, kao što se prenosi od neke druge sahaba, nismo se najeli sve dok nismo svojili, dok nismo svojili hajber. Sada se ovdje postavlja pitanje, zbog čega je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, krenuo odmah poslije Hudaybije, da kažemo tako brzo prema hajberu. Draga vraću, mi smo iz prijateljnih predavanja vidjeli da su e, neprijatelji Islama, muslimana, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, e, da, da ih možemo svrstati u tri grupe. Prvo su bili mušici iz Mekke. Znači oni su bili glavni neprijatelji muslimana u Medini. Zatim drugi su bili židovi. I sva ona židovska plemena o kojima smo govorili. I treća su bila arapska plemena, znači beduinska plemena, koji bi ovi pozivali po potrebi da idu na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sada vidimo da je poslanik alaihi salatu wa sallam sklopio sporazum sa mušicima Mekke i da je bio siguran od jedne velike snage, od jedne velike sebe. Međutim, ko je ostao kao najopasniji faktor, ostavili su, ostali su židovi iz plemena Benu Nedir. Ovdje vam ponovo naglašamo židovi iz plemena Benu Nedir, zbog čega? Nešto vas asociraju židovi iz plemena Benu Nedir. Kakve veze imaju sa bitkom na Hendeku? Bitko Mahza. Znači, židovi spremena Benu Nadir, oni su bili ti koji su sazvali te saveznike, koji su kupljali saveznike i nagovarali ih i huškali protiv poslanika sallallahu alaihi wa sallam i u stvari doveli su sve njih pred Medinu, pred grad Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, misleći tako da će iskorijeniti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i muslimani. I oni su i u tom vremenu i dalje bili nastavili sa tim huškanjem, tako što su druga plemena huškali protiv muslimana. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam je krenuo, želeći da bude siguran od ovoga neprijatelja, krenuo je prema, prema, prema ovom mjestu koji se zove Haiber, kako bi bio siguran od ovog neprijatelja. Draga braću, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je krenuo prema Hajberu, a Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Fatih, koju smo spomenuli da je objavljen kada se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio sa sporazuma na Hudaybi, Allah je u toj suri spomenuo ovaj događaj. To je se dao je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam do zna, na znanje da će se ovo da će se desiti osvojenje Hajbera. A to je kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا Allah vam obećaje veliki ratni plijen. Allah vam obećaje veliki ratni plijen. Potim se misli na Hajber. Kao što se prenosi velikog broja mufesira, da su rekli da se to misli na Hajber. A vidimo šta znači da ova sura objavljena u ajti prija samo Hajbara možda na mjesec ili na mjesec i po. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je krenuo prema Hajbaru sa 1400 svoja sahaba radijallahu ta'ala anhu. Sa svim onim ashabima koji su koji su šta? Koji su dali prisogu po drvetu. Znači sa onima, i poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tražio da sa njim izađu samo oni koji hoće izlaze džihada radi. Ne oni koji idu radi ratnog pljena. Jer ratni plijen je samo nešto što dolazi usput. Međutim, to ni u kom slučaju ne smije, niti treba da bude namjer. I zato je sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam izašlo ovih 1400 iskreni ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ne mislimo ovdje da je bilo ashaba koji nisu bili iskreni. Da je bilo beduinski plemena koji su svojim mjestima govorili da su muslimani i tako dalje. Uglavnom, izašli su sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik alaihi salatu wa sallam u Medini ostavio ashaba koji se zao Siba ibn Urfuta. Siba ibn Urfuta kao namjesnika. I upravo tada dolazi Ebu Hureyre, taj poznati prenosioc hadisa, dolazi tada u Medinu kao musliman. Dolazi tada u Medinu kao musliman, kao što zabilježi imam Ahmed u svom musnadu, a poslanik sallallahu alaihi wa sallam je već bio odšao na Hajber. Pa on tada požurio da stigne poslanika sallallahu alaihi wa sallam na Hajber, međutim došao kada je već, kada je već Hajber bio osvojen, kada je već Hajber bio Osvojen. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, njemu i oni koji su bili sa njima, dao im jedan dio ratnog plina. Međutim, draga braću, šta se ovdje sada desilo? Kad je poslanik alejhi salatu wasalam krenuo prema Hajbaru, munafici iz Medine su obavijestili židove i postavili vijest da poslanik sallallahu alejhi ve sellem i muslimani da idu prema njima. Znači, postali su im tu vijest da muslimani idu prema njima, pa su tako židovi iz plemena Hajbara obavijestili ono pleme u kojem smo prije bili slušali, to je Gatafan, da im se priključi, da im bude u pomoći. I ashabi sallallahu alaihi sallam, ashabi radijallahu ta'ala anhum, su nastavili sa poslanikom alaihi salatu wasalam, međutim, bili su velikog jakog morala. Bili su tada velikog jakog morala. Pa tako ćemo vidjeti iz nekoliko hadisa kolika je bila njihova želja da pomognu Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, tako da nijedna stvar, iako su, znači, kao što ćemo vidjeti, Hajber, nisu bili, nije bio kao neki drugi gradovi, neka druga naselja u, tada uh, u Medini ili blizu Medine ili na drugim mjestima gdje su ratovali. Zato što Hajber bio u stvari se sastoji od osam velikih utvrda, osam velikih kula, velikih građevina koji su morali da osvoji. Zato ćemo vidjeti da je ponekad opsada jedne tvrđave trajala po nekoliko dana. Pa je tako zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Seleme ibn Akwa radijallahu ta'ala anhu, da kaže Kharajna ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam ila Khaybar. Kaže ovaj ashab Salam ibn Akwa, kaže krenuli smo sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam prema, prema khaybar Pa je tu bio jedan ashab koji se zvao bio Amir ibn Akwa, koji se zvao Amir ibn Akwa, koji je bio pjesnik. Koji je bio pjesnik. Volio je, znači poeziju, bio je poznat kao pjesnik. Pa jedan borodani koji su bili u toj grupi, rekli su mu, Ala tusmi'una min hunajhatika ya Amir. kaže Amire, hajde da čujemo nešto tvoj, o tvoje poezije. Hajde da čujemo nešto što ti znaš. Pa je onda on počeo sa stihovima u kojim se između ostalo kaže Allahumme, laula enta mehtadajna, wala tasaddaqna, wala sallina. Allahu dragi, da nije tebe, ne bi bili na uputi. Niti bi klanjali, niti bi sadaku davali. Niti bi klanjali, niti bi sadaku dala. Znači stihovi u kojima se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala uputi, o namazu, govori se o zakatu i tako dalje. Pa je posanik sallallahu alaihi wa sallam čuo ove stihove. Posanik sallallahu alaihi wa sallam je bio čuo ove stihove. Pa je rekao, meni sajq, ko je neko ovo govori? Pa, pa su mu rekli, Amir ibn Akwa. Pa je posanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Jarhamuhullah. Allah mu se smilovao. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam za njega uputio dovu i rekao mu, jer Allah, Allah mu se smilovao. Pa jedan od prisutnih je rekao, vođebet ja nebi Allah. Jedan od prisutnih je rekao, obavezan mu je Allahu poslanik. Vođebet ja nebi Allah, obavezno mu je. Šta mu je obavezno? Misli se na džernet. Misli se, kad je poslanik sallallahu alaihi wasallam uputio dovu za njega, jedan od prisutnih je rekao, obavezan mu je džernet. Pa onda rekao, ja Rasul Allah, leula am ta'atana bihi. Kaže Allahu poslaniće, zbog čega nam ga, zbog čega nam ga nisi malo ostavio? Zbog čega nam ga nisi malo ostavio? Znali ko šta se misli pod ovim? Pod ovim se misli. Znači, da, da si nam ga ostavio, da još duže ostane s na dunjaluku. Zato što poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ni za koga nije uputio dovu, a da taj nije postao šehid. Znači, ni za kog poslanih sallallahu alaihi wa sallam nije uputio dovu, niti zatražio da mu Allah Đalešanu oprosti, znači, po imenu tom i tome, ovome, ome, a da nije na dunjalku postao šehid. I zato pogledajte, kada su čuli ovu dovu poslanika alaihi salatu wa sallam, to su znali iz praksi. Pa su rekli, uđebeti ja nabi Allah, obavezan je džanet. To jeste, preselit će, inša Allah i ta'ala kao šehid. I još su rekli, leula am ta'ate nabi, zbog čega nam ga još nisi ostavio. Pa da ovako nam lijepo bude sa njim, da slušamo njegovu poeziju i tako dalje. I u istinu, ovaj ashab je na Hajbaru preselio. Međutim, desilo se da je greškom ubio samog sebe. Jer tada je e, izašao jedan poznati židov, veliki ratnik, veliki ratnik koji se zvao Murhid. Muh, e, Murhib. Izašao je i tražio nekoga na dvoba. Izašao Amir ibn Akwa. Međutim, pošto mu, kada je zamahnuo svojom sabljom, sablja se je vratila i udario je sebe. I umro je ti rana. I onda su neki došli Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, da mu kažu Allahu poslanik će propori. Ubio je samog sebe, u džahannam će. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, kaže, kezebe men kale. Kaže, slago je onaj koji to rekao. Inna lahu la ajrajni. Njemu pripadaju dvije nagrade. Inna hu la jahidun mujahid. Kaže, on je pravi mujahid. Qar, qalla arabijun meša biha mithlahu. Malo je oni, malo je oni iz plemena koji su poput njega. Malo je oni koji su poput njega. Znači, pogledajte kakav je bio moral ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. A o tome ćemo posebno se dotaknuti kada budemo govorili o njihovoj hrabrosti. Pa zatim također, toliko je bio njihov moral kao što je zabilježio imam Buhari od Ebu Musa, al-Ash'ari, radijallahu ta'ala anhu, da su kaže, kada smo krenuli prema Hajbaru, ljudi kad bi vako, kaže, kada bi se popeli na neku uzvisinu, kaže, rafa'u aswatom bit takbiri wa tahliri. Kaže, ashabi su digli na glas počeli da izgovaraju tekbire, da govore Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Znači od dragosti. Međutim, pazite, idu u borbu, idu u rat. Znači nije bilo straha, nije bilo da kaže, o majko moja, ja idem, što sam ovdje, ja sad ovdje, neko drugi tamo, ne, nego pogledajte te radosti, govorili su Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pa i poslanik sallallahu alaihi sallam uputio na nešto što je bolje. Pa i poslanik alaihi salatu wasalam rekao, ja juhan nas, irba'u ala anfusiku, o ljudi, Nemojte tako glasno izgovarati. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Vi ne dozivate nekoga koji je gluh, niti nekoga koji je daleko, koji je odsutan. Innakum tad'una sami'an qariba. Vi zovete nekoga dovu i zikr činite nekome koji čuje, koji je blizu. Wa huwa ma'akum. I on je sa vama. Pa kaže Abu Musa al-Ash'ari, kaže bio sam iza poslanika alaihi salatu wasalam, izgovarao sam zikr, govorio sam wala hawla wala kuvvete illa billah, wala hawla wala kuvvete illa billah. Pa mi se poslanik sallallahu alaihi wasallam obratio i rekao, ja Abdullah ibn Qais, a pravo ime Abu Musa al-Ash'arija, koji se mnogo spominje kao prenosioc hadisa, je bio Abdullah ibn Qais. Pa kaže Abdullah ibn Qais, pa Abdullah ibn Qais, pa sam rekao, lebejke ja Rasulallah, odazivam ti se Allahu Pa mi poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ala adulluka ala kanzin min kunuz al jannah kaže, hoćeš li da te uputim na jednu od džennetski riznica? Pa mi je rekao, bela ja Rasulallah, hoću Allahu poslanići. Pa mi poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, izgovaraj, wala hawla, wala kuvvete illa billah. To jeste isti onaj zikr koji on izgovarao, međutim poslanih sallallahu alaihi wa sallam mu je rekao da je to riznica od džennetski riznica. Znači da čovjek izgovara, wala hawla, wala kuvvete illa billah, što više puta može. Zatim, draga braćo, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je došao na hajbar, stigo na hajbar, već je bila noć. Međutim, od sunnata i od prakse, poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bilo da ne napada kada negdje dođe, sve dok ne nastupi zora. Pa se kaže da bi poslanik, ko što je zabilježio muslim i drugi, kaže da bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam pričao ko ako bi čuo ezan, ne bi napao. Međutim, ako ne bi čuo ezan, onda bi ujutru čimo na prva zora, kada klanjaju sabah namaz, onda bi onda bi šta, onda bi napao. Pa isto tako se desilo i kada je bila bitka na Hajberu. Poslednik Alihim Salatu salam je došao, bila je noć, proučio je dovu. Znači, ko se zabilježi Ibn Ishaq sa Hasan Samedom, je poslanik sallallahu alaihi sallam tu proučio u dovu, koju bi učio inače kada dođe u neko mjesto, a kada dova glasi kako, zna neko, Allahumma rabbu samawati wama adlalna. Allahu gospodaru nebesa i ono što one pokrivaju. Wal ardina wama aqlalna. I zemlje i ono što je na zemlji. Wa rabbu šajatin wama adlalna. I gospodaru šeitana i ono što su oni odveli u zabludu. Wa rabbu rijahi wama edhrejne. I gospodaru vjetrova i ono što oni nose. Inna nas'aluka, inna nas'aluka hajra هذه القرية وخير من فيها اللهم ميت molimo da nam daš hajr u ovom mjestu i hajr u njenim stanovnicima. I utječemo se od zla ovog mjesta i od zla stanovnika i od zla onoga što se nalazi ovdje. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je proučio ovu dobu. I onda kada, onda je pričao ko poslanik sallallahu alaihi wa sallam i kada su židovi izašli na svoja polja da puć, da rade i tako dalje, znači radi svojih obaveza, onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam napao. Onda poslanik sallallahu alaihi wa sallam i muslimani su napali. Međutim, draga braću, kao što smo rekli, Hajber se sastaju od osam velikih utvrda. I Hajber nije odma osvajan. Nego je osvajan tako, tako što je padala jedna po jedna utvrda. I židovi svaki put kada bi pala, kada bi muslimani osvojili jednu utvrdu, jednu tvrđavu, oni bi otišli u drugu. Kada bi osvojili drugu, oni bi otišli u treću. Kada bi osvojili ovu, i sve su tako išli. Međutim, oni su imali hrane, imali su vode, imali su oružje. Tako da jedna tvrđava, da bi ponekad dva ili ti, tri dana, neke po deset dana trajalo, znači kako bi bila osvojena. I onda, kao što smo na početku rekli, znači, bitka je počela tako što je izašao ovaj, tako što je izašao ovaj židov, koji je izazvao, bio Amir ibn Ekwa, Amir ibn Ekwa bio na dvojbo. I onda ga je šta? I onda ga je ubio. Pa je tada izašao Alija radijallahu ta'ala anhu, koji je pokazao veliku hrabrost u toj bici i ubio je ovoga židova i kao što se kaže u predaji, وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ Pa je tako osvojenje i pobjeda bila sebebom Alije radijallahu, sebebom Alije radijallahu ta'ala anhu. Uh, u musnadu imama Ahmeda se kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, odnosno da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio dao zastavu Ebu Bekru, radi Allahu ta'ala anhu. Pa Ebu Bekr dva puta, dva dana uzastopno, pokušavao da osvoji prvu utvrdu, koja se zvala Na'im, tako je bilo ime, međutim nije uspjevao. Znači, jednom je otišao, sa vojskom nije uspio da osvoji tu utvrdu. Pa je sutra također izašao, pa nije uspio. Pa je drugi dan, pa ste drugi dan, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, kaže, gadan, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sutra, la u'tijenna غدا سترة كاجي داتي لا لأعطينا هذه الراية غدا رجلا كاجي سترة كاجي بسانيك عليه الصلاة والسلام أفوزاز داتي چوبيكو يفتح الله على يديه كاجي الله چداتي دا بوبيدا بودي نيقوين سببه دا نيقوين ركما كاجي يحبه, يحبه, يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كاجي چوبيك كوي ولي الله اي بسانيكا pa i njega voli Allah i poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, nije rekao ime, nije rekao koje. Pa kaže, pa su svi ljudi gledali, ko će to biti? Pa sutra kada je osvano dan, svi su požurili poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, nadajući se da će oni biti ti. Da će njih prozvat poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada su došli, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je rekao, Aina Ali ibn Abi Talib, gdje je Alija sin Abu Taliba. Pa su mu rekli, ja Rasul Allah, je šteki ajneji. Allahu poslaniće bolestan je. Ima problem u svojim očima. Bolestan ima problem u svojim očima. Pa je arsala ilaihi, pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao hadisu Bukhari u Sahla ibn Sa'ida, Sa'idi radijallahu ta'ala. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao po njega. Pa smo ga doveli, فبسق في عينيه ودعا له Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam malo plucnuo u njegove oči, wa da'a lahu. I uputio Allahu subhanahu wa ta'ala dobu za njega. Fa barija ka'an allam yakun bihi waja'un. Pa je kaže ozdravio kao da nikada nije bio bolesan Pa je kaže ozdravio kao da nikada nije bio bolestan. I onda je rekao Ali radijallahu ta'ala anhu Allahu poslaniku, Allahu poslaniče šta da činim? Kako, uh, na čemu da se borim protiv njih? Pa mi poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, unfudha ala rislika hatta tenzila bisahatihim. Pogledajte, znači ovdje ćemo vidjeti, znači šta je mudrost Islama, šta je cilj u samom džihadu. Da nije rat plin, nije osvajanje. Nego pogledajte, ovdje dolaze pred utvrdu, poslanik sallallahu alaihi wasallam upućuje i daje instrukcije ali radijallahu ta'ala anhu zbog čega i kako da se bori protiv njih. Ako koji su sigurno prije bili već čuli u islamu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogotovo to su bili židovi ljudi koji su imali znanje o nebeskim knjigama o vjerima o, o vjerama o poslanicima o preznacima poslanika i tako dalje pa mu kaže kaže polako sve dok ne dođeš znači do ispred njih kaže thum ad'uhum ila islam pa kaže zatim ih pozovi u islam wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillah i obavijesti im šta je Allah naredio. koji je Allah, koji je Allahom hakim i obavezan. Šta je znači obavezno? Znači pozovi u islam i obavijesti, poduči ih šta im je obavezno. Pa onda kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, fa wallahi لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من min al من الحمر النعم كاجي tako mi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ali i tako mi Allah da Allah tvojim sebebom da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka, bolje ti je nego stado od sebenih deva. Jednog čovjeka da Allah Đelešanu uputi tvojim sebebom, kaže Ali radi Allah ta'ala anhu, bolje ti je nego stado crvenih deva. I onda je, kao što smo već bili spomenuli, onda je otišao Ali radi Allah ta'ala anhu i tako je počelo osvajanje, osvajanje hajbara. I od prilike ono trajalo, ono je trajalo mjeseci po i rekli smo da je poslanik Ali Salat izašao nakon što je prošao jedan dio jedan dio Muharrama, a vratio se, vratio se krajem Sefara, ili kao što neko kaže početkom Rabiula Uvala, znači to je mjesec i po. To je mjesec i po, otprilike da je trajalo osvojenje Hajbara, i onda je poslanik, i onda nakon što ćemo spomenuti, posle toga se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio medije. Međutim, šta se je desilo? Kako je završilo osvojenje Hajbara? Kako su muslimani osvajali jednu po jednu utvrdu? Na kraju, kada su više došli do zadnje utvrde, onda su židovi pristali na sporazum da sporazum riješe ovaj događaj s poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Pa je to bilo prijedloga. Uglavnom, na kraj je došlo to da će židovi ostati, da će ostati, znači muslimani uzmaju tu teritoriju, postaje njihovo. Međutim, židovi će ostati tu da rade na toj zemlji. Međutim, radite, radite, radite njihove radnje na zemlji, uzet će pola plodova hajbara, a pola plodova ide muslimanima, a pola plodova ide ide muslimanima. Znači, tako je završena, tako je završena bitka na Hajber, kao što došao hadis u Bukhari od, Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu. I onda se sada vraćamo na one riječi Abdullah ibn Umara da kaže ma šabi'na hatta fetahna Hajber. Nismo se, nismo se ovaj najeli, nismo se najeli sve dok nismo osvojili, sve dok nismo osvojili Hajber. U, u bitci na Hajberu je poginulo 18 muslimana i otprilike oko 90, znači blizu stotinu, blizu stotinu židova. Međutim, S obzirom da je još bilo nekoliko mjesta tu blizu, koji su bili? Koji su bili? Židovska naselja, poslaniki muslimani su također osvojili ta mjesta. To je mjesto, jedno od tih mjesta zove Fedak, drugo zove Badr, Pura, jedno Tejma i tako dalje. I onda kao što smo rekli na kraju mjeseca Safara, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, poslanik sallallahu alaihi wa sallam se vraća u Medinu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam se vraća u Medinu. Normalno, vi ako bude ćete se vratiti na knjige Esire, Allahu poslanika alihi salatu wasalam i možete više pogledati detalja oko osvojenja ovih utvrda. Ja namjerno nisam htio da ostajemo na tim detaljima, nego kao što inače naša praksa želim više da uzmemo povuka i poruka iz ovog događaja. Iako ćemo spomenuti još neke hadise koji se, koji se dogodili na Hajbaru. Međutim, spominjajući poruke i povuke ove bitke, draga braćo, prvu stvar koju bih želio da spomenem, to je važnost zikra i važnost dobi. Važnost zikra i važnost dobi. Znači vidimo ovdje, šta? Vidimo ovdje kako poslanih sallallahu alaihi wa sallam, kako ashabi, kada su krenuli u džihad, kada su krenuli u ovu borbu, da jedna od stvari bila da su spomnjali Allah subhanahu wa ta'ala. A šta je zikr? Znači da čovjek mimo, znači onoga što imamo, znači imamo zikr posle namaza 33 puta, subhanallah 33 puta, hamla, 33 puta Allah akbar. Međutim, pohvalno je da čovjek uvijek spominje Allah, što više može. Pa tako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam savjetujući jednog ashaba rekao وَيَكُونَ لِسَانَكَ رَتْوَ مِ ذِكْرِ اللَّهِ I da tvoj jezik uvijek bude svjež spominjući Allah. Znači uvijek radiš nešto. Međutim, usput možda spominješ Allah, izgovara subhanallah, subhanallah. Razne vidove zikre, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quvata illa billah, la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika, i tako dalje. Izgovaraš. Znači, što više spominješ Allah subhanahu wa ta'ala, to ti je bolje. I to te veže za afiret. Udaljava to od stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I zato zbog čega ovdje, draga braću, spominjem zikri dobu. Zato što čovjek ponekad se nađe u nekoj situaciji, misli da je bitna i kaže, ma hajde, nije sada vrijeme zikra, nije sada vrijeme dobi. Ne moram sada zikriti, ne moram sada dobiti. Nije to toliko bitno. Bitno, nešto drugo je mnogo bitnije. Pogotovo da kažemo, ljudi koji su malo okupirani politiko i da kažemo na neki politički, kroz neki politički islam gledaju na, na pojave, na dešavanje, kažu hajde, nije sada bitno toliko, samo trebamo neke druge stvari, neke drugi stvari, ma da brinemo. Međutim, pogledajte ovdje, kreću u ovoj stvari. Poslanik Alihi Salatu Veselam dolazi na hajber, dolazi, uči dovu. Znači od sunneta, to je pohvalno. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam uči ovu dovu. Je draga braćo, zikr i dova i badet je osnova za muslimana u svakom vremenu, na svakom mjestu i u svakoj situaciji. Znači, osnovna stvar za koju moraš biti vezan jeste tvoj ibadet. Jeste tvoje spominjanje Allah subhanahu wa ta'ala, tvoja dova, tvoje učenje Kur'ana i tako dalje. Da sada ne idemo ovdje naširom. Međutim, ibadet je taj koji drži čovjeka u vezi sa Allahom subhanahu wa ta'ala i ga, i udaljava ga od stvari koje je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Međutim, kada je čovjek daleko, kada ne spominje mnogo Allah subhanahu wa ta'ala, onda je čovjek puno više sklon da se šali. Međutim, kada se čovjek puno šali, onda svakakve gluposti priča, budaleštine. Tako da ponekad možda rekne neku stvar, stvar koja je haram, međutim on to ne osjeti. Rekne neku stvar koja je haram, međutim on to ne osjeti. U šali uvrijedi svog brata muslimana. Ponekad ljudi, na uzubillahi ta'ala, u šali kažu stvar koja je kufr kufr ne vjeruje se prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže čovjek, ma šta je meni Allah dželle šanu dao? Šta ja imam od ibadeta? Šta ja imam od klanja? Hauzu billahi ta'ala. Da čovjek znači, ovaj, ove riječi su kufr prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da čovjek kaže, šta je meni Allah dželle šanu dao? Čovjek musliman, čovjek klanja. Međutim, u šali ili da kaže mu neko ljuti ili nečemu. Znači, kada nije blizak Allahu subhanahu wa ta'ala, kada nije u stanju, koje je stanje zikra, stanje dove, znači čovjek rekne takve riječi. I sad to, draga braćo, čovjek treba što više da spominje Allah subhanahu wa ta'ala, kada god može da iskoristi priliku, ide u džamiju prema namaz, ide prema desu, nema šta, ideš pješke, spominje Allah subhanahu wa ta'ala, voziš svoju tu, nema šta, ne slušaš Kur'an, spominje Allah subhanahu wa ta'ala, odgajaj svoju dušu, odgajaj svoju dušu na tebe. Druga, draga braćo, stvar, druga stvar koju ćemo vidjeti iz rivajeta koje je došlo u muslimu, od Omera radijallahu ta'ala anhu, stvar nismo ispomenuli, a to je druga stvar, draga braću, opa opasnost. Opasnost funkcija. Opasnost položaja. Opasnost i veličina, znači velika odgovornost toga da budeš na nekom mjestu gdje si odgovoran za neke stvari. Pa tako na hadis, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, sutra ću dati zastav. Znači, pazite da neko ima zastav, da je vođa, to je funkcija, to je odgovornost kaže sutra ću dati zastavu čovjeku koji voli Allah i poslanika, voli i njega Allah i njegov poslanik. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anu, kaže kada sam čuo to, ma temennejtu l'imarata illa hina idem. Kaže nisam poželio vlast, nisam poželio funkciju, kaže Omer radijallahu ta'ala anu, osim tog trenutka. Kaže Omer radijallahu ta'ala anu, a ja kaže nisam poželio neko mjesto, neku funkciju osim tog trenutka. Ali opet zbog čega? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao čovjek koji bude na toj funkciji, koji bude na tom mjestu, voli Allah i voli poslanika i njega voli Allah njegov poslanik. Pa kaže on, a nisam poželio. Znači Omer radijallahu ta'ala anhu. To je bio tako tako je su bile duše ashaba ove najbolje generacije da nisu težile, da nisu želile, da njihove duše nisu tražile funkcije. Međutim danas ljudi samo daj, daj Bogu funkciju. Znači čovjek vidi sebe, on vidi sebe da njemu to mjesto pripada da on mora da bude to, da mora da... Čak ljudi da Allah Đelešanu sačuva. Koji govore o Allahu Đelešanu u vjeri. Koji govore o Davi. Koji govore o sunnetu posanika alaihi salatu wasalam. Nekad vidiš iz njihovi govora, iz njihove prakse, da on želi da bude taj koji se pita. Da on bude taj koji se pita da se njegova riječ sluša. Međutim, ashabi, Allahu poslanika alaihi salatu sam, draga braću, su bili ljudi koji su bili daleko od toga. Pogledajte, samo su u ovom, kažem, samo je u tom trenutku poželio to. A to je bilo kada, kada je poslanik alaihi salatu wasalam rekao da će na tom mjestu biti čovjek koji voli Allah i poslanika i njega voli Allah i njegov poslanik. Međutim, ova stvar je usko vezana sa onom prvom stvari. A to da čovjek koji je u zikru, koji je u dovi, koji se tu drži prakse poslanika sallallahu alaihi wasalam, taj čovjek neće želiti vlast. Taj čovjek neće želiti funkciju. Međutim, čovjek kada se udalji od toga, čovjek kada se udalji od toga, onda će biti od onih koji žele funkcije, koji žele vlasti, tako da. Draga braćo, također iz ovog događaja vidimo da narod, da ljudi, da zajednica, na koju se Allah na nasrdio, da njima ništa ne koriste utvrde. Njima ništa ne koriste utvrde, niti dunjalučka moć i dunjalučki položaj. Pogledajte, židovi koji, narod na koji se Allah Đelešanu nasrdio, narod koji je proklet, radi toga što su poslanike ugonili u laž, što su poslanike ubijali, što su... Pogledajte ovdje, i na samom Hajbaru, taj događaj nismo spomenuli, kako ne bi otišli naše roku. Šta se je poslaniku Alihi Salatu nam desilo na Hajbaru? Ko zna šta se je poslaniku Alihi Salatu nam desilo na Hajbaru? otrovali. Poslanik alaihi salatu wasalam, poslanik alaihi salatu wasalam su otrovali na hajbaru. Donijeli smo ovcu koja je bila otrovana. Pa, kad su fačeni kasnije, poslanik alaihi salatu wasalam, što ste, rekao što ste to radne, oni su rekli, pa ako si poslanik neće ti naškoditi. Ako si poslanik neće ti naškoditi, međutim ako nisi poslanik onda ćeš, onda ćeš umrijeti onda ćeš umrijeti. Međutim, ima jedan podruži hadis Buhari, u kojem je poslanik Alihi Salatu Veselam govorio, dobro, šta će biti s vama? između ostalog se kaže, šta će biti s Pa kažu, bit ćemo malo u vatri, pa ćete nas onda, kaže, vi zamijeniti. Mi, gori ćemo mi malo u vatri, pa ćete onda vi kod doći muslimani umjesto nas, umjesto nas da gorite. Pa imam poslanik, ali alaih salatu wasalam, rekao, lažete. Pa imam poslanik, sallallahu alaihi wasalam, rekao, lažete. Znači, draga braću, grijeh. Znači, narod koliko god živi u nekim utvrdama, nekim zgradama, nekim, u nekoj, da kažemo, moći dunjaličku, ne može da bude siguran od je djelašanu kasne. Tako isto čovjek, kao pojedinac, na koliko god on bio položaj, koliko god bio imao i metka, žene, pa tamo da je čovjek koji kvanja pet vakat namaza. Allah je djelašanu dao ima posao, Allah je djelašanu dao ima auto, Allah je djelašanu dao neki ugled. Mislite da li da je ta stvar što ima i metka, što ima djece, zamisli da je to nešto što ga može sačuvati od Allahove djelašanu kazne, Znači, ne može tu biti nešto što ćete sačuvati od Allahu Đerlašanu kasnije. Ako činiš haram, da se ne znam na kakvom položaju tebe slijedi kazna za taj tvoj haram, pa makar bio jedan haram, pa makar bio jedan haram, Allah Đerlašanu te može kazniti radi njega. I zato musliman uvijek razmišlja o svom grihu, razmišlja gdje gdje njegov pogled, šta govori njegov jezik, šta slušaju njegove uši, šta rade njegove ruke, kuda idu njegove noge, i tako dalje. I zato, draga braćo, od pouka i poruka. Od posebnih pouka i poruka. Zadnje dvije pouke i poruke iz ovog događaja. Prva, odnosno prezadnja, je haram i metak. Je opasnost haram i metka. Draga braćo, u ovom događaju, u bice na Hajbaru, se desi jedan događaj koji je zabilježi imam Buhari. U svom sahih od Ebu Horira, radijel Allah tala Poslanik Ali sallallahu alejhi ve sellem ima jednog mladića koji se zove Bidan, koji mi je bio poput sluge roba. I koji je preselio u tom događaju. Bio je musliman. I kada je preselio, došli su ljudi poslaniku alejhi salatu ve selam i počeli su govoriti hani'an lahu al-jannah. Lijep mu džennet bio. Blago njemu u džennetu. <clears throat> Lijep mu džennet bio. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kella. Nije. Nije on džannetu. Pa je rekao vallazi nefsi bijedihi, inna šemla التي ahadaha jevma خيبر minal maqasimi. Kaže, tako mi Allah Đalašanu, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ona odjeća koju je uzo na dan hajbara i zlatnog plijena, lem tu sibihal maqasim, prije nego što se ratni plijen podijelio, letešta'ilu alejhi nara. Sagda na njemu gori. Ona odjeća. Ono što je uzeo od odjeće. Jer propis je da se ne smije ništa uzmati iz ratnog plijena dok imam ne podijeli. I e, kaže ovo dijelimo na toliko i toliko dijelova, ovima toliko dijelova. Prije toga sve što se uze je haram. Prije toga sve što se uzme je haram. Osim da čovjek uzme nešto da pojede. Nađe jabuku, nađe nešto, pojede. To je izuzeto. Međutim, da čovjek uzme sebi košulju, džemper, to je haram. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da ono što je uzo na neispravan način, na haram način, le tešte'ilu alaihi nara. Kaže, sada na njemu gori, sada na njemu gori u džahannam. Sada na njemu gori u džahannam. Zatim također zabilježi imam Buhari od Abdullah na Amra, drugi hadis za čovjeka koji se zove Kirkire. Kirkire. da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao huwa fin nar. Međutim, sve su bili ljudi koji su bili muslimani. Bili su poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik alaihi salatu wa sallam je rekao huwa fin nar. On je sada u vatri. Fa zahabu yanzuruna ilaihi. Pa su ashabi otišli da vide. Mogu li biti nešto na njemu? Zbog čega je? Kaže, fa vajedu alaihi abaetan gallaha. Pa su na njemu našli isto odjeću, abaju, znači kao jedan ogrtač, koji na isti način kao prethodni uzmo iz ratnog plijena. Draga vreću, šta ovdje možemo primijeniti? Draga vreću, šta ovdje možemo primijeniti? Možemo primijeniti da su to bili ljudi koji su bili s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. A onaj koji sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, on je šta? On je ashab. Međutim, taj, odnosno ti ashabi, su se borili s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Poslaniku sallallahu alaihi wa sallam bilo u džihadu. Zamisli da ti Allah jalla šanuhu da tu počast, da budeš na tom mjestu, da budeš u džihadu sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. I Allah jalla šanuhu je njih počastio. Međutim, sad ti odgovora za svoja djela. I pogledajte ovdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Hua fin nar, on je u džihannamskoj vatri. Pa kako onda čovjek koji nije blizu te deređe, draga braćo, koji niti je ashab, niti je bio u džihadu, niti je petarde bacio, može da ima nekog harama u svom imetku, a da bude siguran od Allaha i Đalešanu kazne. Kako čovjek koji ne daje zekat, može da bude siguran od Allaha i Đalešanu kazne. Draga braću, ima Ebu Dawud je zabilio u svom sunanu, došla žena Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, sa djevojicom, Poslanik alaihi salatu sallam vidio narukvicu zlata. Pa poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao ovoj ženi, etu zekine hada, da li daješ zekat na ovo? Pa je žena rekla, ne dajem. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasalam, e yusurruki, e yusawwiraki Allahu siwarayn minan nar. Kaže, bil ti volla, da ti Allah Đelešanu dadne dvije, dvije narukvice dva, tri, da budu na tebi. Daješ li ovo zekat, ne dajem. Kaže, bili volila da na tebi budu dvije narukvice od tri. Draga braću, svaki haram i metak spada pod ovo. Čovjek na ovaj način zarađuje, čovjek na ovaj način zarađuje, na ovakav način zarađuje, ne daje zekat, krade, vara. Jedan možda ne krade, vara, međutim, ne vodi računa da li je to po islamu ispravno, da li je ispravno i tako dalje. Draga braću, čovjek se mora bojati Allaha subhanahu wa ta'ala kada upita mi metak. I zato pogledajte, pogledajte kako je ova vjera jedinstvena. Kako je ova vjera jedna? S poslanikom sallallahu alaihi wa sallam se bio. Poslanikom alaihi salatu wa sallam se borio. Međutim, na neispravan način sticao svoju imovinu. Uvafil nar, oni uvatili. Međutim, danas, danas je ovdje kod nas, kod je postao trend, ljudi, ono, kriminalci, ono, dođe nekad u džamiju, klanja, znači isto kod je na jedan način postao trend, ljudi kaže, Allahu akvaru, da ovoga mašala klanja. Dobro, hamda što on klanja. Znači to što on klanja mašala. Međutim, njemu je prioritet da on ostavi svoj haram. Da mu se kaže to je haram i da on ostavi svoj haram. A ne to što ste gledali ovih dana po televiziji ovo, ljudi muslimani dođu u prve safove, pa govore kako bi silovali čerku ome, kako bi ovo radio, ovdje var ovoga, ovdje reketari ovoga, a vama musliman, Allah opet kaže, ja sam u srcu musliman. I vide i muslimani, kaže Allah, kaže, vidi muslimana, vidi došli u su, kaže, pravi. Oni, je, I naha čovjek išao. Hadžija kaže, on je hadžija. A vama ima svoje tombole, ima svoje ovo, ima svoje ovo, da Allah je lašanu sačuva. Traga braću, i metak je u islamu na velikom mjestu. I zato da čovjek očisti svoj metak od harama je jedna glavna i osnovna stvar. I to je nešto što ljudima uvijek treba govoriti. Traga braću, to je jedinstvo, to je cijelina islama. Znači ne možeš ovdje biti musliman, ovdje nećeš biti musliman. Znači, suština pravog islama je potpuna predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, zadnja stvar o kojoj moramo razmisliti. Neću reći koju ćemo spomenuti, nego moramo i razmisliti. I molite Allahu subhanahu wa ta'ala da tu osobinu kod sebe budemo imali. Draga braćo, to je hrabrost. To je hrabrost, hrabrost koja je u srcu. Jer nisu svi ashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, bili kod brda odvaljeni, što mi kažemo. Nisu išli u teretane, nisu išli ovo. Međutim, imali su hrabre srce. I zato čovjek, ako ima hrabro srce, sve drugo je lahko. Međutim, ako nema na hrabro srce, ništa drugo mu ne koristi. Međutim, kako se dolazi do te hrabrosti? Draga braća, do te hrabrosti. Hrabrost koja koristi, pazite, hrabrost koja koristi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ima i druge hrabrosti, hrabrost koja radi ljudi. E tako i bit se na hajbaru. da je žima Buhari. Bio čovjek, bio hrabar. Kažu, nije ni jednog židova ostavljio kad je bila bitka, a da nije išao za njim. Kad se drugi okrenuo, on bi išao za, za židovima. Pa je preselio. Pa su i ovi rekli, Allahu akbar, ostavnika, džemet, poslanika, nije sarati, ostavnika, rekao, on je ostavnika vatre. On je ostavnika vatre. Zbog čega on je ostavnika vatre? Pa jedan koji je bio prisutan, kaže, ja sam svjedok. Kaže, bio je ranjen, pa je, kaže, stavio svoju sablju na zemlju i stavio sebe na sebi i probio se. Izvršio, izvršio sam ubijstvo. Pa je tada poslanik Ali Salat, to sam neko buhorejre, oje buhorejre, e, idi i objelodani, reci ljudima da u džennet neće ući osim mu'min, osim mu'minska duša, wa inna Allahe la yu'ayyidu hada din bi rađul fađer. I da će Allah u vjeru pomoći, pa makar sa griješnikom. Kao što je taj čovjek koji je bio griješnik. Ali Allah Đelešanu je pomogao sa njim ovu vjeru. Međutim, ta hrabrost je bila hrab... ali nije, nije to prava hrabrost. Hrabrost sa kojom dođe iman. E hrabrost sa kojom se, do, u čije srce uđe iman. I povede se za shabima Allahovog poslanika, alaihi salatu salam, koji su bili hrab i vidi njihovu hrabrost i nauči iz njihove hrabrosti, to je, draga braću, hajr i na dunjaluku i na hiratu. Pa smo vidjeli hrabrost Alija radijallahu ta'ala Međutim, događaj koji vam želim ovdje spomenuti je događaj jednog ashaba, čije se ime ne zna. Čije se ime ne zna. Međutim, kakve, kakve je koristi, odnosno, šteti li to nešto što se nje, ne zna njegovo ime, ako je nikod Allah subhanahu wa ta'ala na velikoj deređi. Kakve je štete u tome što neko ne zna možda imena neki ljudi i šta su neki ljudi uradili, međutim, on su kod Allaha žele šanu u džennetu. Pa tako zabilio žimam Nesai od Šaddad ibn Hadija, hadijs koji je vjerodostojen, da je došao čovjek, beduin, iz plemena, iz pustinje, Allahovu pasaniku sallallahu alaihi sallam i primio islam. Ovaj hadijs dobro poslušajte. Došao je pasaniku sallallahu alaihi sallam i primio pre pasaniku sallallahu alaihi wasallam islam. I rekao Allahov pasaniče, došao sam i učinio sam hijđru radi tebe. Došao sam i učinio sam hijđru radi tebe normalno. Poslanik Ali salatu selam je sahabi su ga šta prihvatili, primili. Pa kada je završila bitka, u stvari kada je završila jedna od bitki, jedan dio bitke na Hajbaru, kada kako se je raspodijelio plijen, jedan dio je bio za tog čovjeka koji je primio islam. Pa je poslanik Ali salatu selam rekao jednom od ashaba odnesite mu ovu. Poslanik Ali salatu selam je rekao jednom od ashaba odnesite mu ovu. I ovaj mu odnio, I kada mu je sa tim došao, on rekao šta je ovo? Je rekao to ti ratni plijen. Ratni plijen, ratni plijen. Uzao je to. Uzao je to i sa tim otišao kod Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Rekao Allahu, Allahu poslanika, šta je ovo? Kaže, to je ratni plijen. On pa kaže ovaj ashab, kaže, ma ala hada ittaba'atuk. Kaže, Allahu poslanika, Ja nisam povjerovao u tebe. Niti sam te počeo slijeti radi ovoga. Wa innama ittaba'atuka an urma ha huna. Fa uqtala wa adkhala al-janna. Kaže Allahu poslanice, ja sam te počeo slijeti kako bi me strila ovdje pogodila. I pokazao na svoj vrat. Kako me strila ovdje pogodila i kako bi postao šehid na Allahovom putu, i tako ušao u džennet. Draga braćo, poimanje šehadeta u islamu je šta? Draga braćo, nije u islamu poimanje šehadeta neki fanatizam. Ljudi idu u smrt, ljudi ginu. Jer u sunnatu, u vjerodosovim hadisma, u Buhari, muslimu je došlo toliko hadisa u kojima se govori da je poželjno da svaki musliman priželjkuje da bude šehid Allahom za To nijedan musliman, da ne kažem alim, može da negira. O toliko hadisa u kojima se govori da čovjek ako ne može da ratuje, da priželjkuje da bude da bude šehid. Međutim, što znači taj šehadet? Nije to kada čovjek spuca nakav crnjak, ima neki problem, ovaj se vam ubije, a ovaj vam ode i baci se. Ono, da ga neko ubije. Nije, draga braća, to. Šehadet u islamu je šta? Da najviše daš na ovom dunjalu ko što se može dati, A to je svoj život za Allahu i za Allahšanu Da daš za Allahu i za Allahšanu I draga braćo, zato nije, zato nije šehadet samo da čovjek pogine na bojnom polju. Nego je šehadet isto tako da nepravednom vladaru kaže šijeć istine u, u, u lice. Ko što je došlo u hadisama poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da je to šehade, da kažeš nepravedno, ili da je to od najboljih vidova šehade, da, da nepravednom vladaru kažeš istinu od njemu u lice znači radi društva, radi zajednice, da se toliko žrtvuješ za islam, za muslimane, pa makar svoj život da daš. Odnosno najvrijednije što možeš dati. I to je, draga braćo, poimanje šehadeta. Da svoj život, svoj metak dadneš radi ove vjere. Jer muslimani su toliko predani svojoj vjeri, da i svoje živote, i svoje metke, da ništa ne, da ništa ne žale kada je u pitanju ova vjera. I došao i rekao Allahu poznanić, ja te nisam radi toga slijedio. Nego sam te slijedio kako bi dao svoj život na Allahovom putu. Pa mi poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao In tasduku Allahe In tasduku Allahe jasdukke Ako si iskren Ako si iskren u tome što kažeš Allah će ti to dati. Ako si iskren Ako istinu govoriš Allah će ti to dati. I zapamte, draga braći, to je pravilno med njom. Sve što čovjek iskreno hoće, Allah će lašanu mu dati. Ako iskreno hoće. Ko, ko hoće za dunjalukom? Ko teži za dunjalukom? Allah će lašanu će mu dati. I zato ako vidite čovjeka nekada, da je ono po navodnicima bio dobar, bio musliman, pa odjedno se prohelačio, na moj misli da je to došlo u sekundi. Vaz da je on negdje u svom srcu krio želju za tim haramom. Vas da on imao težnje prema tome. I zato kad su došli jedno jednome, učenjaku Džunejdu, koji je bio pobožnjak, znači koji ljude pozivao, ono, znaš, odricanje od unjaluka i tako dalje, znači svoje učenike na tom odgajao. I došli mu rekli, ej, šejih, znaš da jedan tvoj, ta i taj učenik postao kadija, privatio se da bude u državnoj funkciji, da bude kadija. Kažu, subhanala, kako to da uče bio taki? Kaže Džunejd, ne, ne, nije to tako. Kaže, vas da je u njegovom srcu ležala ljubav prema vlasti. I sad, zato je samo došao trenutak kada je to prihvatio. I zato čovjek, Znači takav čovjek uvijek u njegovom srcu je ležao ljubav, skronost, skronost prema toj stvari koja Allah Đelešanu, koja Allah Đelešanu zabrani. Znači učiti ko s druge strane nešto istinski, iskreno želi, Allah Đelešanu će mu to dati. Allah Đelešanu će mu to dati, samo neka bude iskren. Pa mi je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, in tasduku Allahe, jazdukke. Ako si istinu rekao, Allah Đelešanu će dati da, da se to obistine. Pa je kaže, bio jedan pohled, Pa su došli s ovim ashabom. Došli su sa njim, strijela ga je tečno bilo pogodila, gdje je bio pokazivo svojim, svojim prstom. Gdje je pokazivo poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, sadaqa Allahe fa sadaqahu. Iskren bio prema Allahu, pa Allah dao da se to obesti. Sadaqa Allahe, bio iskren, istinit, istinoljubljiv, u toj stvari prema Allahu Đelešanu, pa mu Allah Đelešanu to dao. Pa ga je posljednik, pa je posljednik sallallahu alaihi sallam skinuo svoj džubu, skinuo svoj grtač i u toga umato. U toga umato. I u tome ga ispustio u zemlju. I posljednik sallallahu alaihi sallam je klanjao džanazu i ono što su zapamtili ashabi od posljednikovi sallallahu alaihi sallam je dove da je Allahu posljednik sallallahu alaihi sallam rekao Allahumma innahu kharaja muhajiran fi sabilika Allahu dragi on je izašao kao muhajir na tvom putu wa mata shahidan i preselio je kao šehid wa ana shahidun ala zalik a ja sam svjedok tome Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže a ja sam svjedok tome Pogledajte draga braćo što znači iskrenost i snoljubljivost što znači hrabrost Jer musliman zna da je smrt nešto što svakome dolazi. Smrt je nešto što ti gleda u oči. Što kažu neki, smrt se smiješi vazna. Smrt je nešto što, ti, što te gleda uvijek u oči. I zato čovjek treba da to prihvati kao nešto što je normalno. I ne smije to, ne smije neka stvar, dujalučka, imetak, ovo, ono, da odvrati čovjeka. Da odvrati čovjeka od toga da traži blizinu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je Abdel Azzam, rahmetullahi alaih, Abdel Azzam, taj veliki islamski učenjak ovog vremena, doktor šarijatske nauke, bio bio doktor usuli fika, doktorirao na Azharu, je govorio el mautu wahid falyakun fi sabilillah. Smrt je jedna, pa neka bude na Allahovom putu. Govorio je el mautu wahid falyakun fi sabilillah. Smrt je jedna, pa neka bude na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiluje, da nam oprosti, i da nas učini od onih koji su razumili pouke i poruke iz ovog događaja koje smo spomenuli. Molimo ga, Allah, molimo ga subhanahu wa ta ta'ala da nam podari zdravlja, da nam podari vremena, da se dalje družimo sa životom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Aqulu qavli hada wa astagfirullaha li wa lakum. Sa, samo sa jednom napomenu, znači draga breću da znate da je sutra dan Arafata, a da je pohvalno onome ko nije na hađu, da taj dan posti. Znači pohvalno je da taj dan posti i poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da post dana arefata inni ahtesibu ala Allah kaže ja smatr poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže nadam se da će oprostiti godinu prijašnju i godinu ba'dahu, znači godina koja dolazi post. Znači da post tog dana da briše grijehe prijašnje i godine, godine koja dolazi. Normalno misli se, kao što smo više puta ukazali na male i ili za veliko, velike grijehe potrebna tauba. Znači, sutra je pohvalno da, posti, da postite, znači da čovjek posljedno bude i zato da ga braću iskoristiti u zikru, iskoristiti u dobi. Molite Allah subhanahu wa ta'ala da molimo Allah djelašanu jedni za druge, da ga molimo da nam podari iman, da učusti naš iman, da nam da, da izdržimo na pravom putu, i tako da. Hvala.